บุ๊กทูสามดรายดรายการทำความรู้จัก kennenlernen kennenlernen สวัสดีค่ะ Hallo Hallo สวัสดีค่ะ Guten Tag Guten Tag สบายดีไหมคะ Wie geht's Wie geht's คุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะ Kommen Sie aus Europa? Kommen Sie aus Europa? คุณมาจากอเมริกา ใช่ไหมคะ kommen Sie aus Amerika Kommen Sie aus Amerika? คุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะ kommen Sie aus Asien Kommen Sie aus Asien? คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะ in welchem Hotel wohnen Sie In welchem Hotel wohnen Sie? คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะ wie lange sind Sie schon hier Wie lange sind Sie schon hier? คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะ wie lange bleiben Sie Wie lange bleiben Sie? คุณชอบที่นี่ไหมคะ gefällt es Ihnen hier Gefällt es Ihnen hier? คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะ machen Sie hier Urlaub Machen Sie hier Urlaub? มาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะ besuchen Sie mich mal Besuchen Sie mich mal. นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ hier ist meine Adresse Hier ist meine Adresse. เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะ sehen wir uns morgen Sehen wir uns morgen? ขอโทษนะคะ พรุ่งนี้ดิฉันไม่ว่าง Tut mir leid, ich habe schon etwas vor. Tut mir leid. Ich habe schon etwas vor. ลาก่อนค่ะ Tschüss. Tschüss. ลาก่อนค่ะ Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. แล้วพบกันนะคะ Bis bald. Bis bald.